שאתה לא יכול להגיד איך קוראים לו. איפה אפחריסטו. תודה. וזהו. אה, ואנחנו מגרילים חמישה, מה... אה, ובבקשה, כל מי שזכה, כל מי שאמרו לו בטלפון, שזכה בכרטיס אה, חינם לחלוצי החלל, אה, הכרטיס יחכה לכם בחופה. בחופה. כן. בדיוק. <laughs> בקופה פשוט, תאמרו את הסיסמה, אתם באים לג'י ספוט. הרי את מקודשת לי. זה, אני צריך להפסיק ללקק דיו. הכרטיס יחכה לכם בקופה, בקופה. בקופה. בבקשה תביאו תעודת זהות איתכם, כדי שבאמת יוכלו לראות שאתם אה, זה. ובטלמייסר של העסק e שמספרו... 03-765-2252 03-765-2252 אנחנו מחכים לכם את סנופ דוגי דוג פרזנס Doggy Style All Stars אלבום אוסף של סנופ דוגי דוג עם חברים שלו ואורחים כמו קמרון, כמו די.ג'יי פרמיר, כמו נייט דוג, כמו ליידי אוף רייג' כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבקש שירים לתוכניות הבאות. זה בעצם, זה לא לגמרי אלבום חדש של סנופ דוג, אבל... אה, חבר'ה, גם הוא שם, כולם. ברוב השירים הוא נמצא, וזה אומר שזה רובם שירים חדשים כן. שלו. דוגי סטייל, אולסטאר, מנת הליקון, היפ-האפ. 765-2252 לא תל אביב. זה מה לא שאמרתי. האם אתה זוכר את הדבר הבא? לא. Hello, this is Kat. I present on TV The More. And Hello. Right. I'm from you. Kwame, I mean, I'm healthy on you. חוץ מזה שזה האריכות זה די על הפנים, אבל זה ממש כתוב מרגש. לא הבנתי מה זה. לא משנה, לא משנה, זה כנראה לא עולה יותר טוב. אה, אלבום חדש לסקארפייס, אלבום שנקרא The Fix. מתוכו הדואטים נאז, נאז. אינדיקנה, סקארפייס ונאז, חדש. I of my first fight I lost, it was swinging, my arms bugging, adrenaline pumping. Oh shit, this little nigga's thugging, I mean, I was 13, I was no singer, not on my face, but chose another time and a place that I would avenge my last fight, cause the same shit ain't gonna happen that just happened last night. Knuckles game changed quicker than lightning, hit him, I slice him, even stick him a blast pipes, it's the fast life, I try to give another nigga advice, shoot dice, do plenty of shit, cause this life, how many you get? How many niggas do you know get to? Besides a nigga who snitched the skipper like baby, one of your crew. I don't respect killers, I respect those deep knowledge. Code to the streets got new rules, but no guidance. Lessons detrimental to a young disciple. Folks, take care of your brothers. Niggas do what I do. Keep your enemies close where they can see you. It's not your enemy who hit you, it's always your own people. It's always your own people. It's always your own people. It's always your own people. It's always your own people. Confusion in my front. they see me up on top of my thing. I get my money, shit changed, And niggas start looking at me different. And downplay with real nigga shit to get me the bitch. But I'ma tell a motherfucker like this. You only good is what you come up against. Nigga, you get what you get. So the grass is greener on the other side. Any your you gon' meet the guy in the trench. I'ma start it while you riding the bench. They saying you a player? Well, I'm the one designing your prints. Something to go by to let these niggas know I don't believe in that letting shit slide. Nigga gon' die. Friends is high school seniors, the homeboys are meaner, but let the bullshit come between us. c'est ça, pour la may help you maintain. So learn to overcome the heartaches and pain. You got to speak up, kids, and rough stop. קווין, מותק למקום הראשון שלהם. רגע, רגע, רק את יפה. וואו, ממש לקח את זה קשה את האפשישי. מתרגשת מהם, כן. קודם כל תודה רבה לפרפל בי ששלח לנו פקס שהוא בעצם אה, תגובה לקטע על ההיפופ הציוני שהתפרסמה בעיתון הארץ, תודה רבה. יופי, כן. לא, הוא גם חשב ככה ובגלל זה הוא כתב מכתב מצוין, אבל זה נורא ארוך ואנחנו לא יכולים להקריא אותו, ובאותו עניין, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אה וואלה. הוא שואל מה עם מחרוזת שנות ה-80 ולמה נינה הגן לא מופיעה, או סוזי והבנשיז ואפילו קייט בוש. ובאותו עניין הוא רצה להציע גרסה למילות השיר, רגע. בקיצור, הוא אומר שהוא תמיד חשב שבשיר הזה קוראים stab and deliver. מה? דקירה כזה, stab and deliver, וזה התחבר לו טוב לזעקת איי, איי, איי! יפה, אתה צודק. אני יכול להגיד לו, זה רק דבר אחד. גלואה, האו, סטאב אין דליבר, אוי אוי אוי אוי אוי בואי איילימו, בואי עכשיו ונשיר את השיר הזה אל תצטערי כי אהבתי אותי ונשיר היום כל המחוז זה בעברית לירון, זה בשבילך פרפל בי אוי לא, בבושקה בבושקה בבושקה איי אוי לא, בבושקה בבושקה בבושקה איי צעק, צעק, תוציא את הכל אנחנו יכולים לרקוד עם בלנות, נשאיר החברים שלכם מאחור, אם חברים שלכם רוקדים על הזין שלנו, כי אנחנו שומעים עסק שחור. אנחנו יכולים לרקוד עם בלנות, אפילו עם גמד שרוקד בקליפ, אנחנו אנשים בלי כובעים, איזה גשם בלי. האם הם יודעים שכריסמס בא בכלל? לילה אחד רק הלכת בבנקוק, איזה קטעים, מה יש לך? מפלגה, אנחנו העולם, אנחנו היעדים לעם, אנחנו נביא למטרה בכיף, אתם תשירו. יש משהו שרוצים להגיד לכם, אני לא זוכר את המילים, בגלל זה התרגום הזה, גם זה מעפן. אמירה, אמירה, קדימה, היי! אמירה, אמירה, קדימה, אמירה, אמירה, קדימה, אמירה, אמירה, קדימה. התקליטים יבוא עכשיו, והוא יגיד לך שאני האחד, תבין את זה האחד. מספיק. חבל קשקש. שלום, שלום מה? מספיק במים, תמיד איבדנו מישהו, ניקח את עצמנו בידיים זמנכם עבר פה למי סבא ללדת בתפילת מאכילים מקום של מוות, מקום שאומרים שיש פה חיים ובית שפנה סתם מבינים איפה המדינה שהקים, אני רואה את זה צבאי אין לי מספר עציר, יש לי מספר זהות בשבילם אני מספר בבנק אין לי זהות, אין לי תרבות אין לי סיכוי להשפיע, אומרים בזה התורה נראה לי מגיע, שמעתי לו כאן אשליות, כי בגלמים, כי חופש לא קונים, אין לי חיים בגלבים חופש לא קונים, באמת עושה טבעה חופש לא לקבל גם דף, אבל שוב בשביל לבנות דבר חדש מתנהג כמו טיפשים ככה ימשיכו להתייחס אלינו נהיה חכמים מהם יחד תופסים עלינו תחת הם לא רואים נגמרו הדיבורים זמן להציל דברים מוזיקה ביקשתם שתורידו להם את המים יש חדש, עוד בחדש, מכור למה שאין, מכור למה שעוד שהאוטומית המבצע, גר בחלונות הגבוהים, ואסיר בבידוד עם אזיקים אופנת מי שונאת מי שמכיר אלוהים, עובד רק כסף, מתאהב אותה, מתרחק אתה אותו דבר בעצם, אתה סוגד לזה, הם סוגדים לזה, הוא נשגב לאלוהים, אתה נשגב לכסף כל המהפכנים, לי כואב, זה משהו, תפיל את הגודל שחקים מול האיש, אני מוציא את הפוסטרים, טוסטרים, מקורות, שלטי חוצות, רק לבטל לבלבל אותנו, תעמולה, לקשקש אותנו, יבטא המים רוצים משם, אולי מפחדים, שנמצא את הכוחות, נהפוך את הכבלים, ואז נגלה שיש מלחמה בחוץ. חדל ברברת, נפיק הקשת, לא יידרש למים, בשביל ספרדו חלוצי החלל חלי ומירות יום חמישי הבא הופעה בג'י ספוט הופעה חגיגית שלהם בג'י ספוט חלוצי החלל חוף גורדון כיכר אתרים תל אביב חלוצי החלל הופעת בכורה עלו הנה את הפעם זאת כל ההופעות הקודמות הם נלחמו על הופעת הבכורה הזאת שואל אותנו מיסטר קוטן בפקס, מישהו יושב לכם על הראש ומערך אתכם להתייחס אל הפקסים שלי רק אחרי שתיים ושלוש דקות? לא, ממש לא, זה יוזמה מקומית. them all. Push on the ass. Hey, let me slide in the bins with the fish down. I'm gonna the hole with my girlfriend's dish out bins. Cause you know it ain't tricking if you got it. Got any girl when she desire you to chop change mama. I grab on the scar. Know what I got up in my style, styrofoam cup. and perfect stuff. It was given to me in perfect stuff. So that's why I got the Bentley with the leather and the fur. cold on, mom. The girl's so good. Ain't truck 28, no love. Slide in the bins. Hands forward, I live. I told you Don't you know it's the way of life? I told y'all. Cause I'm about to I told you Can't stop the dog. Really? Pop one, pop two. new Nike shoes. Yeah, raw from Jack on white and green that truck on the 23. I'm the boss that came with the mother thing. I'm funny, man. With the top champagne and these awesome cool big high big names. If you know my name, you know my name. Slap on it from the Pacific. Got it, y'all. My favorite fella, but y'all don't hear me though. I roll it down my window where my grill is show. And you know I pop it pumping through the hood on a twisted for word. Rims poking out the side of the earth. Glock him, your ribs poking out the side of your shirt. I'm a seven dick nigga and I ride. So, you I told y'all. Lazarus is the triumphant voice, which makes us the longest illusion degree. Vous parlez français Oui, je parle très mal. Voilà cuisinier le gosse avec l'hystérique, celui qui fait du hors-piste, il manie le clitoris, même si ça de la piste, ce qui importe c'est que ça glisse. On m'a espionné, c'est Wagner les ingrédients, j'ai trouvé ça inquiétant, donc je les ai raisonnés. Euh, les herbes herbermaniens dans lesquels je l'ai entendu on petit finira avec de la morora, mes adeptes aimeraient m'a saisi. on n'a pas eu affaire qu'à des petits même à quand on veut Ah bon On pas c'est la Manche pour protéger On est donc au-dessus de la France, des kilomètres avant. Je tête sur 7 et qui a ma jeune. fallait qu'on est-ce que ça Ma motivation est en je du local j'avais malgré mon âge. je prends le temps de perfectionner mon C'est pas un effet c'est de vas ma réflexion intéressante me donne l'impression d'être un qui crache dans sa soupe alors sur la bouclier, ton intelligence il y a comme une sticule dans le pudding et si c'est se laisse porter comme des véhicules en roue libre. Ah c'est se retourne comme un loupi, qui va mettre en question la qualité des rats qu'on vous livre. Persécuteur, on ministre on les leçons, ce instrument sous forme d'assonance provocateurs provocateur. qu'on cherche pas systématiquement à choquer nos auditeurs. Vous recevez gratuit, c'est novateur. Mais M6, on scotché à Madrid comme un mystique, un néon dans un gag péta au néon. Faire un faire des accords, se suis un sardin qui zère, donc j'ai l'air de on a trouvé son seigneur. Mais pas plus Ce va à avec de c'est la robe de sport. J'ai acheté l'arme, à nous la médaille d'art miracle. J'ai poussé plus d'un gros suicide collectif. Tidé lorsque ma mémoire sélective me dirige vers des idées goudreuses, à des boussoles. Du est, ouest, nord, sud, juste le détroit Gibraltar ou le triangle de Bermude. Quatre mesures du Cuba et à trois albums de ton groupe. Donc fais-toi discret, disparaît. Sois invisible, détesté, invincible, ta tu te découpe. Le coup interdimensionnel, magnétique, ultra sensationnel, sensationnel, 的用老师的歌颂人们对天然与知识的对立在求的光生命中的满足。We've been waiting for you. TTC, 18 000 et 50 000, c'est là. C'est la MPC, TTC, 18 000 morts et 50 000 blessés. l'art d'écouter ceux qui savent de la MPC. TTC, 18 000 morts et 50 000 blessés. L'art d'écouter ceux qui sortent de la MPC. TTC, 18 000 morts et 50 000 blessés. L'art d'écouter ceux qui sortent de la MPC. voilà, on arrête. זה מדליק לחלוטין. קוראים לקטע הזה לאור דקוטה, הוא שייך לדי-ג'יי ודים, מתוך הדום החדש שלו, יחד עם טטס, טטס, או בעברית. קוראים להרכב הצרפתי הזה אלבום בחברת אה, הפקטים דיקטה באלבום ובאלבום אה, אה, הזה של ודים הוא מארח כל מיני אושיות היפופ, אירופאיות, בריטיות וצרפתיות, ובין השאר פתח פה אה, גם די.ג'יי פלאס וואן שעושים אותנו אצל שחורה השנה שעברה, והיה פשוט נפיל, מה לא טוב גב, סאסה קלישוס, רבים אחרים, די.ג'יי אה, מדהים, אה, USSR, קוראים The Art of Listening, The Art of ככה נקרא את הקטע חבל שלו, יחד עם טטנסי הקטע הזה ששמענו לעוד דקוטי, לפני זה שמענו טיטל וויין עם ווי of Life. ועכשיו סיפור מרגש שהגיע אלינו בפקס מ... מה זה? דו? דו בירן. אני רוצה להזהיר את הציבור אמ, שחוץ מהמצב בארץ, אהוב אותנו עדיין הסכנות של היום יום. לפני כמה ימים נכנסתי לשירותים ונעלתי את הדלת, ואז ברגע, ואז ברגע גיליתי שהמפתח נשבר בפנים. תקפה אותי חרדה, בעיקר כי הבית היה ריק למשך שעות, ושכחתי לקחת טלפון לשירותים, מה שאני בדרך כלל עושה. במזל נחלצתי בכוח רב לאחר 30 דקות, אז להבא, תיקחו איתכם טלפון לשירותים למקרה חירום. כבוד גדול לדוקטור מניאק גרקו ולקריית ביאליק, שהוא סיפור מרגש. תודה רבה. No, Have you ever worried or I have not been protested and illustrated to get. Cricket signs for my wicked rhymes. Look at the time. Think it's the mind of the motherfucking kid is behind. What is promotion, emotion, one deep oceans exploding. Take the slammer from Paris' slum. Off to keep going, not taking nothing from no one. Give them hell on as I'm second to listen. Who you think is wrecking is dissing, but put yourself in my position. Try to envision greatness in your mind. Follow description, feels unication, vision. If someone's all that's to a person, shit missing. Going to public housing system, thinking my money out syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't till I grew up. Now I grew up and makes you sick to your stomach. Thank you. Ej, dziadka, nie the nakłady! Hmm, dobra, to na siebie. She was crazy, right? And I rose baby, right? Mine was age and tight. She looked at me and said, she's a baby, right? I told her I'm 18 and live a crazy life. Cause I'll tell you in the 80s, like, and I know what the ladies like. Need a man that's polite, listens and takes advice. I could be all three, plus I can lay the pipe. Come with me, come stay the night. She looked at me laughing, like boy, your game is tight. I'm laughing back like sure you're right. Get in the car and don't touch nothing. Sit in the car, let's discuss something. Either we love it or see you tomorrow. Now we speeding up the west side, hand creeping up on left side. I'm ready to do it, ready to roll, ready for dawn. 55th exit, damn, damn, I'm ready to be home. Now let's get it on. and I got girl box when I high Told me that consequence like can't stop running. On that date, I'll stick to her Come over, let's smile and sip. I'm like mom and sip. I promise you that. Usually I have a collar with chicks. They all say I'm rotten and rich, but not her booty's real. High heel to be fair. Plus got them Gucci nails, huh? You a cutie still. And it's my down girl too. Ain't no groupie deal. We love the movies with Uzi, Suzuki wheel to the jacuzzi. I tell you my booty's real. I mean she do be winning, Louis spinning. Go to the crib, she got the Gucci it. I see booty grinning. And lick said can. I know that you be setting up. I'm a changed man. Look at the range, man. Look, I got a whole new game plan. Look, this said there's nothing but game can. She was right. She was up in the range, man. No, no, got off at the L. Now flipping the out. That's why I had to call out. Y'all with us. Can't rock stones. And we are. Jesus, Thank you. היי, מה? קמרון, הלהיט החדש מהבום האחרון שלו? היי, מה? מה? היי, מה? ובאשר משתתפים ג'ול סנטנה, קייס ליי ופריקי זיקי. סרט אימה. ולפני שאנחנו מסיימים, אנדר, איזה קפה טוב עשית בו. אנדר, איזה קפה טוב עשית בו. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רק נספיק להשמיע שיר יפה. בטח הבמה חדשה של דיסקים, Я хотел лагерь. Когда мы опять сам говорим, это что? Что это за мы? Что это за мы? За все. What you want what? бюджет воды в слаге. Эти задач. places. How the hell did you get over at him? Now the dialogue is endless, they simply, and I respect those that hold it against me. Pay dues and make rules to break those cool amongst tools and make rules. They tools to use from cradle to grade school. To be great, we still wait through these rules about how to wear a hate and try and save a piece on time and time. Now they get down to the radio nose around time and save a piece on time and time. Now I get down to the radio nose around. First thought, notes, figure out how you wrote. What's the motive? What do you use to grow? Where you trying to go? Do the people want it? Do they need it? Or maybe they would mad at that you keep it in the party. Now I'm going to release it. I'm a headshot. I'm a passer. I'm a man. I'm a church. Now I'm going to the line. I'm going to hold. Liberation. I'm going to Racial devils and angels the hunger. You want more? You leftover April. Shit, I made a video. I ain't even got cable. So if you ain't down with what we do, it ain't a We just made a play. Pastors made a stone. Virgo playboy slug is dumb. Building a home. And you bleed me to believe in the 3 that I read through the TV and the CD. The meaning with the G. A 20-something wasteland. Here comes the out of place space man. Spread the wingspan. Staring at the ocean. Like it was a woman hoping that she'll let me run my tongue through her beast hand. And I'll turn table keeps on turning and turning. Nothing is wrong when it comes around. Turntable keeps on turning and turning. Nothing interpretations of Walter Skelton, Ringo's one blood, hustler, two parts, finger, sounds like your shit, and shit doesn't look right, looking fish to skin, now when I say so, you say when, when I say now, what are you saying where, when I say "This", you say fear, you know, but just me, I'll let you see the meat, you need to see, you said, shut me, I'm the black slugger, the shut slugger, now they agree, that's enough, they're looking at us, they're looking at us, they're looking at us, they're looking at us, they're looking at us, they're looking at us, they're looking at us, the body in the club in study mode. Place the bets. I hope it leaves with a plain nose. Headshots. talk a lot of shit. Used to walk a lot of shit. Pre-trial of accomplishment. I thought I knew that this network existed. Just another pair of baggy pants. Sweatshirt and kiss in the pilot. Stick it out. Spell it right. L.U.G. Don't get it wrong. This is my life. And I'm thankful for the angles, the lessons I learned. I'm happy as hell, but how the carousel turns. Smiling at the angel that stole my sperm. It's now maybe the legend. And I've lived the turn. The turn. it on turning and turning. Now I'm מה מתפצל? ברדי בלי קרן. מסכים איתך, די.ג'יי ודין תוכה במחד השנה, אצלך די.ג'יי ודין. בשבוע שעבר, בשבוע שעבר חילקנו מלחמת האלבום החדש של איב, מתנת הליקון, בעקבות זוכרים הם, זוכרים לפחות, דורית אחרק מאשדוד, דוד כהן ממודיעין, גיא פסחון דוירה דניאל פוזלובסקי מחולון ונועם מאמירם, וגם קיבלת לכם שני כרטיסים לסרט, יאללה, דניאל שמי, אני משהו. מזל טוב! מזל טוב ענת, מכל הלב עצום והרבה אהבה לאילן ענת הרמן! שיהיו לכם חיים מאושרים ואהבה גדולה ושהזוגיות ביניכם תפרח ותפרח ותפרח ואנחנו, אנחנו לא בריאים עליכם, אנחנו... אנחנו מחלקים לכם השבוע בטלמסר את האלבום של סנופ דוג, תתקשרו 03-765-2252, 03-765-2252, תודה רבה לעידן ימן, סקר מן יומן, תודה רבה לאסף, תודה רבה למיכל, מיכל תודה רבה, לירון ג'קר, וואלה, כולם מתחתו, זורק כפו, ככה לא נחלק לנו, הוא נורא של וואי, ככה נכון, ככה זמן, והוא שתק, ועכשיו כולנו עושים אותו, אז במקום זה, אנחנו נעשה לכם מחלקת הייטיז. תגידי, ואי, מה אני אורי אורלייף? אתה מתחיל. אני מתעוררת באמצע הלילה בשביל יום ימימה, את הולכת לעשות, אבא תבין אותי, אני נמכרה, לקברו אשר אוהבת לעשות חיים. לקברו אשר אוהבת לעשות חיים, לעשות חיים. אוהבת לעשות חיים, לעשות חיים. אוהבת לעשות חיים. אני אף פעם לא עולה! מריה מגדלנה זה היצור של הלילה! מריה מגדלנה, היצור של הלילה! צריך אהבה, תבטיח לי עכשיו! במילים מרגיש לי ללכת, החיים שלי מחורבנים, אני... בביתן השורשתן, באולפן עומר כרמל עם החדשות. משתמשים בפעמים הלשבן, צהרלב הפלסטינים, באיזה הגוש קטיף שטת הוא התוזוע. לפני שעה קראנו מספר קצות מורגן, מה חדשובים מסוים לחזור זוהה, מה משמעות קריית השכרה לאומי מצב, ובין רק חסר שלא הזכאים. מוקדם כאן נפצעו שני חיילי צה"ל באורח קהל מרוססים, כששלטון הציבור נשאו עליו על מטען חבלה הסמוך לבית חנון. מקורות פלסטינים דיווחו על טנקים של צה"ל שנעו מאזור בית חנון שבצפון הרצועה. שישה פלסטינים נכנעו והסגירו אותם לידי כוחות צה"ל המכתרים את מתחם המוקטעה ברמאללה. עדיין לא ברור האם העצורים היו בין המבוקשים המסתרים למוקטעה. מוקדם יותר הערב נעו טנקים ונגמשים של צה"ל למרכז העיר רמאללה וחיתרו את מתחם המוקטעה של יאסר ערפאת. הכוחות מונעים את יציאתם של יושבי המתחם ודורשים את הסגרתם של תשעה עשר מבוקשים המוצאים מסתור בחסותו של יושב ראש הרשות הפלסטינית. כתבנו לענייני צבא עידן אוסטרוד מוסר שדחפור של צה"ל הרס מספר מבנים במתחם. סלומון הוניד, בן 79 מתל אביב, הוא אחד ההרוגים בפיגוע שהיה היום בצהריים באוטובוס בקו ארבעה ברחוב ההולנדי בתל אביב. הודעה לא נמסרה עם משפחתו. מופע נוספת כבר זוהתה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, אך שם ההרוג טרם נמסר לפרסום. כתבנו לענייני משטרה יושבת מסירה שבפיגוע נהרגו חמישה בני אדם, שלושה גברים ושתי נשים. בתי החולים עדיין מאושפזים הלילה שלושים עם פצועי הפיגוע בתל אביב, אחד מהפצועים במצב אנוש, וחמישה נוספים פצועים באורח קשה. הממשלה קיבלה הרי השורה של החלטות מבצעיות ופעולות נגד הטרור הפלסטיני בעקבות הטרור היום בתל אביב. על רוב ההחלטות הפסיקה הממשלה את הסרטים שנמסרו ברשיבה מכל שאר וכל הכבוד הגדול של יצחק להמשיך את רעיית של המסתתר ולהגביל את היזומה שתהר בשטחים. הממשלה מטילה את האחריות לחידוש גל הפיגועים על יושב ראש הרשות הפלסטינית. ההחלטות התקבלו פה אחד. כתבנו קווי שופרן מוסר כי מספר שרים העלו הערב את סוגיית גירוש ערפאת, ואולם ראש הממשלה ומרבית השרים מתנגדים לצעד זה. נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש פנה היום לקונגרס האמריקני בבקשה שיאשר מתקפה צבאית נגד עיראק במטרה להחליף את משטרו של סדאם חוסיין. בוש מעוניין ליצור חזית אמריקנית מאוחדת בעניין זה אל מול פני העולם, וביקש מהקונגרס להסמיכו לנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון, כולל שימוש בכוח. הנשיא בוש הביע את מורת רוחו מעמדת האו"ם והבהיר שממשלו לא מוכן לפעול נגד עיראק גם ללא תמיכת האו"ם, בין אם ארצות הברית תעמוד לבדה במערכה זו, ובין אם תזכה לסיוע מבעלות בריתה. כתב חדשות החוץ עמית אהרונסון מוסר שאמש נועד בוש עם ראשי הקונגרס שהבהירו לו כי הם מגבים אותו באופן מלא בגרסה כלשהי של ההחלטה הצפויה לקבל רוב משני בתי הקונגרס בשבועות הקרובים. רצח באילת אישה נורתה הלילה למוות בקניון, בקניון האדום בעיר אילת. הרצח בוצע ככל הנראה למהלך שוד. המשטרה פותחה בחקירה. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית בהיר הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהורים, הבוקר צפוי טפטוף קל במישור החוף ומצפון הארץ. אזהרה לציבור על פי פעימצות הים, החזויים למלונה הקרובה, הרחצה ובחוף הים התיכון מסוכנת. עד כאן מחדר החדשות של גלי צה"ל. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Project Claim, CEO and Terror Race, and Lost Dream. The problem, Confusion, nothing but no language, 2002, I'm bigger than a life, I'm a dream be that catch a seat at all the business. That's catching holsters, girls I show the playboy. I told you, being like to me, lose too much, I lose too much. If on stage the girls do too much, I guess it's you want to name do too much. See, lose my touch, never that. If I can, ain't no problem to get the gap with a true predator. Tell your rollies in the sky, where you saw the sky. keep the hand high while I see the girl alive. Where you bleed, lyrically, nigga a VIG, VIP, and jig on the cover of fortune, five double O's.